הלא צבא לאנוש עלי ארץ וכימי שכיר ימיו כעבד ישאף צל וכשכיר יקווה פעולו כן הונחלתי לי ערכי שב ולילות על מילולי. אם שכבתי ואמרתי מתי אקום מדעד ערב ושבעתי נדודים עדי נשף לבש בשרי רימה וגוש עפר אורי רגע וימאס ימי כלו מיני הרג ויכלו באפס תקווה, זכור כי רוח חיי, לא תשוב עיניי לראות טוב, לא תשורני אין רואי, עיניך בי ועיניני. הלענן וילך, הן יורד שאול, לא יעלה, לא ישוב עוד לביתו, ולא יכירנו עוד מקומו. גם אני לא אחשוף פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי הימני אם תנין כי תשים עלי משמר. כי אמרתי תנחמני הרשי, יישא ושיחי משכבי. וכיתתני וחלומות ומחזיונות תבעתני, ותבחר מחנק נפשי, מוות מעצמותיי. מאסתי לו לעולם אחיה, חדל ממני, כי הבל ימי. mein נוש, כי תגדלנו וכי תשית אליו ליבך ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רוקי חטאתי מה אפר לך נוצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למסע לא תסעף אישי ותעביר את עווני כי אתה לעפר אשכב ושיחרתני ועיני